Журналісти розповзлися по своїх каютах, прикрутивши вогник ліхтаря, якого новозеландець Джон Сміт згодом відніс до каюти хворого. Звідти ще довго чулися приглушені стогони і цокання скла. Ветеринар двічі на день ставив турові банки, хоч спина в бідолахи перетворилася на суцільний криваво-чорний синець. А що б ми робили без цього овечого лікаря? подумав Булат але думка знову і знову повертала до іншого. Пропозиції Філамарша покинути цей дім, вагання журналістів, які похмуро сиділи по кутках, так і не висловивши свого ставлення. І ще непокоїла Булата раптова зміна в наріті сан. Булат почував себе винним, і не за те, що мов би, зрадив доктора Філамарша, несподівано винісши його дискретну пропозицію на загал. Він же не назвав автора цієї пропозиції, лише сказав, є така думка, а філмарш розвинув її перед колегами сам. Булата бентежило інше. Він був зобов'язаний розкрити хибність пропозиції марша та місіс Кет, яка своїм мовчанням фактично підтримала професора. Однак Булат не зробив цього, а тепер карався бува, журналісти потроху змиряться і пристануть до них. У кімнаті запала гнітюча тиша, тільки буря шалено билася в стіни та шибки, наче злий ескімоський дух Торнарсук намагався перекинути будиночок, щоб поглинути нещасних безпорадних людей, які знайшли в ньому хисткий притулок. Булат мимоволі подумав, що в Антарктиді ще ніхто не не народжувався. Зате загинуло легіон. Майже на кожній полярній станції було своє кладовище, а першою радянською жертвою став його земляк Іван Федорович Хмара, механік з полтавського села Вишняки. Розділ 15 Уранці вітер перестав, небо випрозоріло холодне і білясто голубе. На заході з'явилося жовте сонце, але й рівне поле припаю за бар'єром унизу, і хвилясте безмежжя шельфового льодовика лишалися мертво сині, тільки латочки голих скель на горі крауль жевріли теплим вогнем. Проте гора була далеко за обрієм, звідти віяв їдкий полярний бриз, і той теплий вогонь був чисто уявним. З будинку вийшов Жак Антуан. А все-таки приємно глянути на справжню скелю месьє матрос. Мені наші сніги вже почали обридати. Цей крауль з вершечками незасипаних снігом скель вони побачили сьогодні вперше. На карті крауль являв собою невеличкий овал, розташований на березі принцеси Марти околиці неосяжної землі королеви мод. Ви готові, мосьє? Зараз майже літня погода. Широким порухом сягнув довкола француз. Раймон і Макмілан ладні йти за вами хоч на край світу. Стрілка анероїда хилиться знову вниз, кивнув Булат на метеорологічний майданчик на ріти. Буря може початися кожну мить. А ви Наріту сьогодні бачили? Він щойно дрочив того свого пса, а тепер мирно чеклує на кухні. Та ось він іде. Жак Антуан мимоволі притишив голос. Услід за нарітою з приміщення вийшов і Хоцудай. Побачивши українця з французом, вони рушили в їхній бік, а наріта сан щось квапливо доказував землякові. Поки вони йшли, Жак Антуан прошепотів Булатові мосьє матрос. Вам не здалося дивним, як повів себе вчора цей сан? Булат усміхнувся. Не здалось. Він цілий вечір тільки про це й думав. А хіба що? Наріто сан хоче з вами поговорити, сказав Хоцудай, коли вони підійшли ближче. Господар мовчав, запобігливо дивлячись на Булата знизу вгору. Булат стримано кивнув. Наріта сам радить відмовитись від того задуму. Дивина. Досі він радив протилежне, розвів руками Булат. І які ж аргументи?